Nek vam je na zdravlje i spasenje i ova nedelja i ovaj praznik i da nastavimo dalje, da istrajavamo u toj borbi za večni život i radost, a uvek zajedno i uvek kroz crkvu, jer kako je ranije su sveti oci govorili, jedan hrišćanin je kao ni jedan hrišćanin, a kada smo zajedno, kada smo crkva, onda nas ni vrata, pakla ne mogu nadvladati, a kamoli ljudi koji su se priklonili svesno paklu i tim paklenim vratima tako da se ne bojimo jer smo malo stado, ali stado blagosloveno i tako da s Hrista idemo dalje. Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! I nama darova život večni, poklonimo se njegovom tridnevnom vaskrsenju.